bashitse mu gihugu ngo bikorwa mu mici ibiri isigurwa na Nestor Bimenyimana umuyobozi mukurajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu zabo intambwe ya mbere twebwe turabanza tukabakira nk'abaserukiye leta tukabakirira ku mupaka ni ikigo mfata kibanza kitubatswe nk'ibindi kuko cubatswe ku buhinga bwa none iyo ni intambwe rero ya mbere yo kubaka kubakira kuko twebwe dufadikanije n'abasanzwe bafasha muri uwo mugambi turaheza tukabakira mbere ndetse tukanabatekerera kugira tubaramire umuntu aba amaze imyaka n'imyaka ataba mu gihugu murazi iby'abakeneye ni byinshi turaheza tukamuramira kugira n'imiburo azomara amezi atatu abayeho ariko arafungura mugabo kandi tukabahimiriza gukora kugira ngo aya mezi atatu niyahera ntibazoce basubira kwimvira guhunga canke ngo bicwe n'inzara intambwe ya kabiri igirwa mu kibano twama tugira amanama menshi n'abajejwe intwaro ku rwego hasi kugira tubigi bigisha ingene bakigwa abarundi bahungutse kuko iyo umuntu ahungutsa akakigwa nabi ibimvo yuko n'abakiri inyuma bataza kuko baravugana iyo babonye bakiriwe neza turabona neza yuko baca babwira abari inyuma ati kaze twakigwa neza ni naco gituma mubona abarundi bariko barahunguka ku murindi munini iyo bahungutse muraheza mugasubira inyuma mu kiha nk'ikiringo mubwira muti tuzosubirayo kuraba uko eh, babayeho mu kibano twebwe mu by'ubuhinga tubashikana kwa mustanteri mustanteri canke intumwa yiwe iwe akabakira agaca nawe abasigurira ingene aho basize babahameze hama bagataha mu ngi wabo ku mitumba rero ko dusubiraho kuraba turasubirayo koko nta gace na gatonyi ko muri iki gihugu kadafise ukarongoye abo rero turakorana ku mwanya ku mwanya na atari twe twogenda ngo bace batubona amaso mu yandi nyumba kuma bayaduhaye raporo umukuru w'umutumba bayaduhaye raporo chef dozo bayaduhaye raporo umusitani bayaduhaye raporo na buramatara bayatanze raporo tukamenya kuntu umuntu wese yahungutse abayeho mwakariya karere arimo e, eh, hambavu havuye ibyo rero nabo dusanze dufashanya muri iki gikorwa cyo gutahukana impunzi no kuzishikana mu zabo nabo baragenda mbere kenshi tukajana bakaraba ukuntu abarundi bahungutse bameze ukuntu babayeho ukuntu babanye n'ababanyi hama twibutse ko iyo umurundi ahungutse aca yitwa umurundi ubwo nyene abaho co kimwe n'abandi namba ah, hari ico akenye agikenera hamwe n'abandi mu kibano hari naco gituma duhimiriza ababanyi abahungutse gufashanya muri ya ntumbero eh, yo gufashanya mu kibano la solidarite lokale kugira ngo yaba uwahungutse yaba uriya mwenegihugu wo ku mutumba afise amikoro make make bose bazamurane bafatane mu mugongo ntihabe nyagufana nyagukira ntihagire by'ukuri usigara inyuma mu iterambere ni byiza ko leta yashizemo ingufu muri icyo gikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi harimo no gufasha gucunga amatungo bari barasize ariko biranagaragara ko ibibazo byo bitabuze na cane cane bivuye ku nzara n'ubukene uwo ni umwihwezo wa Theodore Mbazumutima arongoye ishiramwe Rema Burundi ishiramwe rikorana n'abantu bavuye mu zabo babo hamwe n'abahunze twarabonye koko ko leta yabishyizemo ingufu nyinshi kugira ngo abantu bataye izabo ari abari muri tanzania mu rwanda cyangwa no mu bindi bihugu kugira ngo bashobore guhunguka eh, biraboneka ko iyo batashe barabakira bakabaha uburyo bavuga ko butegerezwa kubamaza amezi atatu kandi twarabonye ko ibintu byabo basanga kenshi kandi ahenshi ataco byabaye ni ukuvuga amatongo canke amazu biraboneka ko leta yasize hashyirwa ingufu kugira ngo ntihagire ibintu vyononekara mugabo kandi hariho n'ingorane twabonye zitari nke ntizivuye ku kudashaka kwa leta zivuye cyane cyane ku buryo buke biboneka ko buri mu gihugu imfashanyo baha abahungutse ntizimara amezi atatu nk'uko babivuga abenshi mu bo twavuganye imfashanyo babaha zimara gusa ukwezi kumwe kuko mu by'ukuri baranazisangira n'abasangwa nk'uko n'abasangwa nabo nyine basangira ibyabo n'abahungutse bafungutse bituma baca eh, babaho mu buzima bugoye biyumvira yuko leta canke yaseri nyuma y'amazi atatu babamaze gushobora kurima mugabo bivana n'ukwezi ziyemo mugabo kandi n'iyo wogomba kurima hariho abasanga amatongo yabo aza arimwo ibindi birimwa abiwabo inshuti ze wabo barimiyemwo canke baranayakotesheje ugasanga uwarikotesheje ategerezwa kuririma ico kiringo cose yarikoteshejeko canke naho warisizemwo nk'ivyimburwa hari biba biteba ugasanga tuza kurindira icyo gihe cyose kugira ngo uwo muntu azosorome aricyo gituma twabonye hari abantu batari bake muri bo uca usanga bagerageje no kwimuka bakava mu ntara bahora babamwo bakimukira mu ntara zegereye Tanzania nko mu rutana eh, nk'i makamba cyangwa nko mu ruyigi cyangwa kugenda gushika hariya muyinga hafi bice mirongo itatu by'abahunguka ntibaba bafise amatongo kubera impamvu zitandukanye bamwe nyene kuko bava mu miryango itigeze bifise amatongo abandi kuko bafise ibindi bibazo bitigeze bitorega umuti vy'amatongo bivanye n'ukundi guhunga no guhunguka kw'iyindi myaka yaheze ya mirongo irindwi na kabiri ugasanga n'uno munsi barasubiye guhunga ibibazo vyabo bitaratora umuti abo bantu bose rero urumva hafi ibice mirongo itatu kw'ijana batagira amatongo bagira baragerageza kuza kuba ku mipaka kugira ngo bashobore kuyiyungunganya bakore urudandazwa bagenda i tanzaniya bazana utuntu canke bagende no kurimira tanzaniya kimwe rero mu yindi ngorane twabonye ikomeye ni ukubera iki kiza ca covid cumi n'icyenda leta iri kiragerageza kukigwanya yugaye imipaka ni ukuvuga abo bantu bose bahora bisumamwo abahungutse n'abatahungutse mugabo cyane cyane abahungutse batari bafise n'ukundi kuntu babaho bica bituma ubuzima bwabo bwabo buhungabana hari n'abari bareje bafise imirima yeze muri tanzania ugasanga bararimiyeyo bikabananira kuza gushwabura twarabonye rero abagerageza no kuja mu ruzi bakoga twarumvise inkuru nk'izo kugira ngo bagende gushwabura imirima yabo mu ijoro hatabona binyegeza abajeje umutekano n'abajeje intwaro ivyo rero bigatera umutekano muke kuko bashobora gufatwa canke bashobora kugira accident canke bashobora kugira indi ngorane iyo ari yo yose ivyo bibazo rero abahunguka bagira bashitse birazwi na leta leta Nestor Bimenyimana muyobozi mukuru ajijwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu zabo arerekana bimwe bimwe bibonera iyo bari ku rubuga baragira ibibazo bijanye no guhita basubira kumenyera imigenzo ndundi umuntu amaze imyaka itanu ariko akurikiza imigenzo y'ikindi gihugu aba yamaze kunyengeteko iyo rero atashe ahita amera nk'uhereye ku busa mu kumenyera akaranga k'igihugu tubibonera ku kuntu ah, bama baduha amaraporo batubwira bati abahungutse burya bitwara ukuntu ukuntu ukuntu ukuntu ibindi ibibazo bagira ni ibibazo byo guhita baronka ibyo bafungura bikwiye navuze ko tubatekerera imfungurwa zizoba amezi atatu mugabo izo mfungurwa si umwe si babiri bamavuga ko bidakwiye ariko icyo nomenyesha twaranyengeterewe no kuvuga ngo ngo indya nziza nuko ziba ari nyinshi oya burya rero turabye mu bijyanye n'abize ibijyanye no gufungura neza baradusiguriye kuko na jewe nyene naragize amakenga ati none by'ukuri izi mfungurwa zomaze amezi atatu umuntu nje ndahamagara abize ibyo gufungura neza bakora mu kigo mpuzamakungu pamu ndahamagara wo muri hasheri ndababaza ati nzigurira izi mfungurwa ukuntu zomara amezi atatu baca baransigurira neza bitwaje ibimenyetso by'ibiharuro bimwe bita ibintu scientifique tubivuze mu gifaransa baranyereka ingene amakiro karori eh, simbona ingene nabivuga mu kirundi umuntu abwirizwa kuronka mu buzima bwe kugira abandanya baho baca baranyereka rero bagwije n'iminsi mirongo itatu ukwezi kumara baca baranyereka bagwije na gatatu kuri ayo mezi atatu twe tuvuga nsanga by'ukuri birakwiye icigwa rero narakuyemo ni uko burya injya kuba nziza si kuba ari nyinshi ahubwo ni ukuba zikwiye izo mfungurwa rero nsanga zirakwiye ku mezi atatu tutafashe bya bindi rugero ngo umuntu afungure hama ahave ahema nabi ibibazo inyuma y'amezi atatu birabaho kuko hari igihe bahita barima mugabo nk'uko ikirere tutakigenzura kigenzurwa n'uhoraho bagasanga ikirere kigenza ukundi mu mezi atatu ntiyimbure neza ingorane ya gatatu bakunda kugira ni ingorane yo kugira aho baba amazu by'ukuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu yigendeye yari yarateye akama abarundi ti ntihagire ikintu cy’umuntu yahunze kizononekara mu bicunge ibyo byarakozwe inzu batabamwo irashobora kwibomora hari abahunze bafise amazu abayabaye bagasanga yarabaye nabi nk'inzu y'ivyatsi vy'ukuri ntomara imyaka itanu atawuyibamwo ngo usanga ikiriho ariko ngaho nahone leta yarategekanije inyishu zimwe zimwe kuri bamwe bamwe iyo umwenegihugu ashitse mu kibano agasanga inzu yarabomotse kubera imvizi canke ziriya araheza akabibwira abajejwe intwaro hanyuma bakamuhimiriza imbere yuko igice ca kane cy’umwaka gihera tuzuba twayatanze hambavu y'ivyo haravuga ibibazo bijanye n'ibifungurwa babaronsa ariko ugasanga ntibisha ibibazo by'amafaranga bahabwa ashobora guteranya abubakanye canke abahungutse n'abasangwa kuvyo tubatekerera murumva ko ari ibintu batanga vyaguriwe mu bindi bihugu hoho ukunduko rero kuvuga ngo ntibisha canke bisha nabi ivyo n'ukuri ni ibintu tutofatira ko cane ahubwo igihambaye nuko babironka hariho hamwe hamwe usanga abagabo hageze ko bahunguka kubera bazi yuko inzamuzi dutanga uko ugira umuryango munini ni kuronka inzamuzi nini tugaca dusanga rero umusore w'imyaka mirongo ibiri yahitanye umukecuru w'imyaka mirongo itandatu mu ikambi y'impunzi ati ngo twiyandikishe ndagutware hama tuzohungukane uwo mukecuru akaba yatoje ko uwo mukecuru afise nk'abana batandatu ugaca hari umuryango w'abantu umunani tubaha telefone imwe kuko niyo ducishamwo amafaranga kubera iki kiza ruhonyamiryango ruhonyanganda tucadutse twanka yuko gisanzagira nta mafaranga dutanga mu ntoki umuryango wose uronka telefone imwe bagaca bacishamwo amafaranga y'umuryango buryo umugabo yamara kuyikora mu ntoki agaca agenda abo batahanye akabata mu nzira agaca yiyomokera ivyo rero murumva ko ni ibintu turiko turabona na cyane cyane sinobideha ku bahunguka bava mu gihugu cy'u Rwanda umwe wese ntabumbwe n'utwo ashobora kuronka hanyuma bagira umutima wo gukundana bagira urukundo eh, mbega kuri ibyo bibazo byose na cyane cyane kuri icyo cy'amafaranga nta mugambi woba uhari wo kubitunganya ukundi gushasha ingene bayaronka kugira ntibisure gutera ibibazo nk'ibyo turimo turabyiga hamwe n'abasanzwe abo dusanzwe dufashanya muri iki gikorwa cyane cyane abo mu ishyirahamwe mpuzamakungu hse mugabo ndabwiza ukuri ntibyoroshe byumvikana ko iyo ntumbero yafashwe kugira utwo dufaranga tubaramire muri utwo tuntu twihuta ayo mafaranga tuyabahaye tubabwira tuti aya mafaranga si bivanye n'inyigisho turiko turahabwa n'indongozi abaturongoye nta muntu muri iki gihugu adafise igitungwa uva umutungo urukwavu aho simvuze impene canke ingurube twe tubabwira tuti rero uhite kwakwanya ugende ku isoko upfa umugura ikibuguru c'ingurube canke ugura umwagazi w'impene wewe warose wari ufise umuryango munini urashobora no guhita ugura n'ingurube zitanu cyangwa impene zitanu umugabo gutyo buke buke buke buke uzosange inkoko canke urukwavu ruraguza inka umugabo kubera karanga kariko karatituka muri bo kugira bahite bafata uwo mugambi birabagora turatuma abajejwe intwaro mu bakurikirane kandi barabikora mugabo by'ukuri barabaca mu ryahumye ugasanga yakoresheje kutariko hari ababikora nk'uko twabibabwiye by'ukuri aribo twama dutanga kuburorero iminsi yose tugize amanama ukabona ko urugo rumeze neza yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajambere n'ukuri ikiganiro muri ko murumviriza nikebuka wibaze kuri radio isanganiro turiko tubayagira ibijanye n'itahukanwa ry'impunzi z'abarundi tukaba twafatiye ku kuntu bakirwa abashitsi wabo ibibazo bagira n'uburyo ababijejwe bagerageza kubikemura ukubakira rero mu gihe bitagenze neza ngo bishobora no gutera ibindi bibazo bifatiye ku njyane nk'uko bivugwa na Theodore Mbazumutima arongoye ishiramwe Rema Burundi eh, gutaha ku bushake ni imwe mu nzira irashe yo kurangiza ibibazo by'impunzi ariko nk'uko twavyerekanye no mu bushakashatsi twagize butandukanye nuko uko iyo ukwakirwa kw'impunzi kutagenze neza gushobora kuba e, inzira ikomeye y'indyane zishobora gutuma za mpunzi zisubira kandi guhunga nk'ubu hari abantu benshi basubiye muri tanzania kubera bashyitse mu burundi batashobora kwiga hari abantu benshi ubu bariko barahunguka bava mu rwanda ugasanga igihe bava mu burundi bajya mu rwanda barasubiye inyuma mu mashuri imyaka ibiri cyangwa itatu kubera ko mu rwanda biga mu congo cy'Ubwongereza kandi biga bafise indinganizo z'ivyigwa zitandukanye ubu baragarutse mu Burundi eh, bamaze imyaka ine itanu bari mu Rwanda ko barasabwa gusubira inyuma uyindi myaka ibiri cyangwa itatu kandi uca wumva ko bidashoboka ko umuntu yemera gusubira inyuma imyaka ine itanu itandatu mu buzima bwiwe ni nayo ngorane ikomeye cyane ku bantu bariko barahunguka bava mu Rwanda bamwe baraheba amashure iyo abantu rero bahevye amashure urumva ibintu bigorana baca babura ico bakora babuze icyo bakora ejo usanga hari umutekano muke twasanze amashyirahamwe atandukanye mpuzamakungu aza gufasha leta kwakira abantu bahungutse ikintu kinini bakora bibaza ko abantu bose ari abarimyi bagaca babaha amasuka bakabaha imbuto mugabo ugasanga bamwe ntibagira n'itongo barimamwo abandi bamaze imyaka itanu batarima tu simplema ugasanga baravyibagiye bigaca bituma atazindi mfashanyo uretse mu bice bimwe bimwe ziboneka ba bantu bagaca bimukira mu zindi ntara uyu murindi rero kaba ariko bazira ko ngo ntihotera impungenge umuntu n'umwe kuko leta iriho mu gutorera umuti ibi na biriya bikavugwa na Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu zabo nta wuzi umwana gutaha muhiriwe baba benshi baba bake batashe muhira mu gihugu iwabo ahubwo wewe nk'umubyeyi aha ndavuga leta kuko niwe mubyeyi wa twese uca witegura gutunganiriza abo bana kandi ukamenya ko mw'abo bana hazobamwo ibigabana intungane umuntu yogira amakenga nyine nk'uko kwanyuta imbega ko ibyo bibazo bihari uko bazoba beshitse ibibazo bizoba byinshi nta ngorane leta iriho kugira iziratorera umuti ibi na biriya twahora tubasanga no mu bihugu bahungiyemo tukabigishirizayo imbere y'uko bataha mugabo ubunya tubategerera ngaha kubera ibintu byo kwiyunguruza eh, biragoye eh, muri iki kiringo turimo abarundi naho botahira rimwe igihugu kiriteguye kubakira kandi kigatunganiriza bose atawandya wangura wogorana bagaheza bakamwereka ingene asubira ku murongo mugabo atavyo guhohotera umuntu birimo ariko byose bigakorwa mu kivyeyi kujya ku muvyeyi nyene n'abana umubyeyi yaba yihanganira abana biwe mu bihe byose baba mu nyifate yose bagira mbega ni gute mukorana n'aya mashyirahamwe atandukanye afasha mu bijyanye no gutahukana impunzi kugira ngo icyo gikorwa kibandanye gifata intumbero nziza ishyirahamwe mpuzamakungu dukorana cyane ni hsr mugabo inyuma hsr hari ayandi mashyirahamwe menshi afasha mugabo yose akaba yisunga intumbero ya hsr na leta rero nk'ubiraha gifundi nk’igisho rya leta ndabona neza ko leta y'uburundi n'ayo mashyirahamwe afasha mu byo gutahukana impunzi dukorana neza cyane ayo mashyirahamwe ibyo byose dutanga nk'inzamuzi y'amezi atatu arigora akarondera uburyo akabizana akabitanga bidasigura ko igihugu kitazobiriha nta na rimwe barigera badusiganya iki gikorwa cyo kwakira impunzi byose turabikorana kandi tukabona yuko by'ukuri bariko barita ku rutare no kwibuye kugira umwe n'igihugu ahungutse afatwe neza e, eh, muri uwo mugambi ah, tukazokoreramo mbere bitari bike e, nk'ubu nababwira ko tugiye kuzogira umugambi wo kubaka ikigwati c'amahoro mu ntara za Kirundo ikigwati kizohuriramo abahunze abasangwa abo bose ba mikoro make gutyo kigaca kiba ikigwati c'amahoro aba bantu dusanzwe dufashanya b'amashirahamwe mpuzamakungu e, kugeza iyi saha dukorana neza cane ukugwanya indiane zifatiye kuri politike hamwe no kugwanya ubukene ni bimwe mu byokorwa kugira igikorwa cyo gutahukana impunzi kigende neza nk'uko bivugwa na Theodore Mbazumutima abantu bajejwe intwaro na politike bakora ibishoboka byose kugira ngo eh, demokrasi kumvikana n'akarenganyo bihave eh, cyane cyane demokrasi itsimbatare eh, ntihagire indiane za politike zisubira kuba kugiye kubiraba n'abanyapolitike batuma abantu bahunga abantu bwabo bahunga abo rero barakwiye kwicara bagatunganya iby'intwaro na politiki mu buryo bw'uko ata muntu n'umwe asubira kwangazwa ikigira kabiri ni ikibazo cyubukene kubona abantu bose biyumvira ko bazobaho ari uko bagiye muri politiki ibyo ni vya mbere bitera indyane birakwiye yuko eh, kijya twita secteur privé canke abikorera utwabo boroherezwa hanyuma hakaba iterambere rusange rituma umuntu wese ashobora kwidegemvya gukora ibituma atera imbere kugira ngo dutere imbere tutarinze twese kurondera eh, gukorera muri leta icyo barya mu gihe mu burundu abantu bose bazaba barota kuza gukora muri leta turakwiye gushika ahantu twumva ko twebwe nyine dushobora kurondera akazi tukakitunganiriza maze leta ikaza kudufasha niyo twabona dushobora kubaho neza kuruta n'ukorera leta twikorewe utw'iwacu cyangwa dukoreye uwundi muntu nta muntu n'umwe azosubira kwirukanga ngo agwanire ibibanza byo muri leta ibyo bizogabanya indyane ubukene ni ikintu kibi cyane tutabugwanije sidiko ndabona ukuntu na kumwe ibi bintu bizohagarara uwarongoye ishyirahamwe rema burundi arangiza asaba gufasha abahunguka mu buryo bushoboka kugira bisanzure kubaho mu gihugu cabo mu by'ukuri nta muntu n'umwe abeshwaho n'imfashanyo nta gihugu gitera imbere ko bifashanya nta n'umuntu abaho kubera agumye afashwa abahungutse rero nibabafashe kugira bifashe kandi nasanze abahungutse ari abakozi bakomeye eh, usanga bariko baradandaza utuntu ku mugoroba nibo batanguje udusoka ahantu hose ku dusandere twose ugasanga bariko barotsa ibigori bariko baragurisha imihwi bariko baragerageza gukora ibintu byose bishoboka ariko turasabye boroherezwe ni ukuvuga ntihagire umuntu n'umwe abarenganya ntihagire uwubabuza kujya ku isoko ngo ntibaronke baronse amahera yo gukontribuwa niyo vyagenda gutyo nta kizotuma abahungutse mu minsi mike batazoshobora kubaho neza eh, nagomba gusaba eh, hajeho ikintu cyo gutunganya neza ukuntu imfashanyo zihabwa bahungutse zotangwa kandi ubwoko bw'imfashanyo buba nibareke kuguma babaha umuceri n'ibiharage nibabahe imfashanyo zituma bashobora gukora kimwe mu bintu twabonye ni uko nk'ubu abantu bariko baraja hamwe baja mu makoperative bafashwa usanga hari amahera menshi ariko araja mu makoperative ubwo umuntu yahungutse biragoye gushika winjira muri koperative y'abagenzi wowe utari umugenzi wabo abahungutse nabo nyene babashyire hamwe mu makoperative babahe imfashanyo ziboneka zo kugira ngo bakore biteze imbere n'abatagiye mu makoperative ku gatwe kabo baba babahe imfashanyo kandi babikore hose eh, nicyo gituma hakwiye kuba iki kintu nokwita cya coordination canke guhuza ibikorwa kugira ngo eh, aba bantu bahungutse bose baronke ico nokwita amahigwa amwe eh, yo kuronka izo mfashanyo ngubu twebwe turabashira mu migwi tukabaha ingurane zitavunye hari abantu tubona ko bariko baratera imbere dusanzwe dufite nk'ubu akarorero amaproje ijana na mirongo umunani n'icenda turiko turafasha ndiko ndibaza hamwe amashyirahamwe yose yokora nk'uko leta igakora wakora gutyo hari ikintu kinini cyohinduka tureke kwiyumvira ko umurundi wese azoba harimye ugomba kudandaza tumufasha adandaze ugomba kurima tumufasha arime ugomba guhingura tumufasha ahingure ugomba gushora eh, kuba hagati y'umuguzi n'umuhinguzi n'umurimyi tumureka akora ivyo mugabo tureke kuyibaza ngo abantu bose ngo kubafasha no kubaha isuka canke kubafasha no kubaha imbuto kandi abantu barazi imyuga itandukanye ivyo rero ntitwabafasha muri izo nzira mu nzira zita bitandukanye no kurima abantu mirongo itatu ku ijana ntibafite aho barima urumva naho uwo byose ubishyira mu kurima hariho abantu mirongo itatu ku ijana batazoronka icyo bakora kandi abo ni benshi nicyo gituma rero dukwiye kudubuga gatoya tugahindura kandi leta bishobotse yorohereze n'abadandaza bato bato bahora badandaza barenganya imbibe naho bataba bafise amakamyo naho bataba bafise logisitique de commerce e, eh, naho kandi dufise ikiza ibyo byose leta ibirabe mugabo kandi imbibe izugururire urudandazwa ishyireho uburyo bw'uko bashobora kuronka ukuntu bagenda kurangura muri tanzania kurangura mu rwanda kurangura muri congo bazana urudandazwa canke bashore kugira ngo ubuzima bukomeze ntibishoboka ko abarundi bokugaranirwa mu burundu umwanya munini nibyo turakwiye kugabanya uruja n'uruza rw'abantu kugira ngo iki kiza ntikitumare ariko kandi dushyireho uburyo bw'uko abarundi bakomeza bagakora kandi ndazi ko leta ivyirikira vyiyumvira kuko abantu benshi baratakaje akazi kandi abantu benshi se badanda abadandaza badandaza mu buryo formel nkuko nobivuga hariho abadandaza badandaza ku munsi ku munsi mugabo ibyo byari bibabeshejeho abo nabo nyine boroherezwa umuntu wese muca ashoboye arafise uruhara kugira abahunguka baroranigwe bashitse mu gihugu bivugwa na Godelier Manirakiza aserukira imbere y'amategeko ishiramwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabu mu mfunyapfunyo y'igifaransa turabona yuko umwe n'uwundi twese dufise uruhara umwe wese ahaherereye umwe wese muca ashoboye umwe wese muca ajejwe kugira ngo abo bene wacu baba ariko barahunguka kandi babandanya baza kugira ngo tugire ingene tubakiriye neza kugira ngo n'amahoro atsimbatare mu gihugu cyacu abo bene wacu nibatakirwa neza ngo bamaze gushika babone ko bisanga nta mahoro tuzoronka n'ababanyi nabo nyine ntibazogira amahoro jewe numvise yuko cyane cyane cyane hakenewe ko abantu bababarana abantu bagira umutima wo gufashanya kugira ngo abo bashyitse ntihagire uwuzorara inzara wewe watetse uri umubanyi wiwe niyakwegera tubabarane dusabikanye ndumva ko hakenewe ihimiriza kugira ngo abo bantu bumve ko twese turi hanyuma bumve ko bobana mu mahoro bumve ko bokwirinda habe umwanya wo kurekuriranira Nestor bimenye imana umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no kuzisubiza mu zabo nawe arangiza atera kamo impande zose zegwa nicyo gikorwa cyo gutahukana abarundi bahungiye hanze y'igihugu duhere ku bahunze tubatera kamo guhunguka bafata ingingo koko yo gusubira mu gihugu iwabo uyu munsi turumva ababidusaba mu bihugu bitandukanye mugabo hariho n'abandi usanga baciteza utunyoni twagomba tubasabe bumve ko harengeranye bafata ingingo yo gutaha mu gihugu iwabo nta kintu na kimwe kiryoshe nko kuba mu gihugu iwanyu hama nta kintu na kimwe kibishe nko gukora ku itama ngo hasi iwanyu e, eh, akandi kamo twotera abo bakiri mu mahanga ni uko bozanana umutima runtu wo kubaka igihugu bakazana umutima wo kubaka umuryango ntibaze bavuga bati ati ndatashe mugabe ejo nzoca nigira ko kwiyumvira gusubira guhunga nino ngaho harangiriye kino kiganiro ndashimiye mwese mwadukurikiye bakoze nabo twasangiye ikiyago marie claire kazeneza mwari muteramanye kuri mikro ndabasezeye ndabipfuriza kuroranirwa naho ubutaha muhejeje kumviriza kebuka wibaze ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio isanganiro